Шубашкарын лыпка качысем. Ағалден сире херзем салман бұл. Ағалден салман бұл чух, кам ыйых не татман бұл шубашкарын лыпка качысем. кахива кашхива ядухсасын, Шыпчықсем савзасын пірбірне бірне пек шәв Кам тупмаш пульхын шапчыкне. Шамрыксем де пір-бірне завашы. Пірбек маржи пирен әмітсем. Санжын жеш сем юрлаща. Чичиге ларашы шыміртсем. Шылдырзем пинжер шыржа тыгаща. Ма хитрежі адалгажызем. Куш илмезір санжне пăгаща, Салдакран денгеліне Агальдень сире херзем савман буль. савманбуль савман буль чух, кам ұйгіне татманбуль, шубашкарн лапка качазем.